making him the first to visit in preparation for the 2008 general election. Republican President. I speak on behalf of climate justice now. You only speak of green, eternal economic growth. Imamo zapravo još samo 11 godina da popravimo ono što je već učinjeno. Globalno zatopljenje. I ako danas ne poduzmemo nešto... Čuva okoliš da se manje zagađuje. Prosvjed mladih za klimu civilization is being sacrificed for the opportunity of very small Vaše isprike, vaše ignoriranja više nima ne zanima. Eko ti ga na! Samo probaj sljedeći put uzeti plastičnu vrećicu. Nakon prošlotjednog prvog izdanja vrijeme je za novi Ekotigana, edukativne emisije koja se bavi ekologijom. Sudbina Marišćine nakon odluke Upravnog suda tema je današnje emisije. Svi smo upoznati na koji način Županijski centar glomaznog otpada posluje i zadaje muke stanovnicima općine Viškovo. Ugostili smo članice kriznog ekostožera, a što smo zaključili poslušajte u narednih pola sata. Na kraju emisije donosimo najvažnije eko vijesti iz Hrvatske i regije. 23. svibnja Upravni sud u Rijeci poništio je rješenje o okolišnoj dozvoli za Županijski centar glomaznog otpada Marišćinu. Udruga Krizni ekostožer Marišćina podnijela je Upravnom sudu u Rijeci još 1.10.2014. tužbu za poništenje rješenja o okolišnoj dozvoli koje je izdalo Ministarstvo zaštite okoliša i energetike. Dana 31. svibnja, bez obzira na odluku suda, Centar Marišćina još uvijek radi. Kako bi saznali zbog čega odluka suda još nije stupila na snagu, kada se očekuje njena provedba, te što o odluci suda, daljem radu Marišćine, imaju reći članovi udruge Kriznog ekostožera Marišćina, Pozvali smo vlasnike Županijskog centra glomaznog otpada Marišćine, tvrtku koja upravlja gospodarenjem centra, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike te krizni ekostožer Marišćina. Također, ako nisu u mogućnosti dolaska, neka nam barem pošalju pismeni odgovor na neka od pitanja. Odgovore koje smo dobili ili nismo prokomentirat ćemo tokom emisije. Tom prilikom htjeli smo čuti sva mišljenja i razgovarati o sudbini Marišćina. Pa evo, nakon kratkog uvoda ja ću predstaviti tko je sve došao od pozvanih, a to su članice udruge kriznog eko stožera Marišćina, Marina Graton Gulin, dobrodošla. Hvala lijepo. E, te e, članicu nadzornog odbora eko Kriznog stožera, vijećnicu u općinskom vijeću općine Viškovo, e, Mirnu Međimoric Dobrodošli. Do, dobar večer, Lijep, lijepi pozdrav svim slušateljima Sove. E pa evo za početak, možete li komentirati odluku suda i što se promijenilo od dana poništenja rješenja o okolišnoj dozvoli? Evo može bilo koja. Pa evo ga, ja bi kao članica udruge od početka, od 2012. godine kad je udruga krenula sa djelovanjem i kad je udruga i već 2014. godine i podigla spor protiv okolišne dozvole za Županijski centar za gospodarenje otpadom, izrazila jedno veliko zadovoljstvo da je konačno u Republici Hrvatskoj pravosuđe počelo raditi i da je donesena ovakva odluka da rješenje o okolišnoj dozvoli za Županijski centar Marišćina se poništi. Naime, okolišna dozvola je za takve centre Dakle, jedan vrlo važan dokumentat. To vam je kao da dobijete e, dozvolu da možete voziti auto, prođete tehnički pregled da nemate kočnica. Isto vam je tako bilo i s tom okolišnom dozvolom. Tamo se gospodari i sa opasnim i sa zapaljivim otpadom i sa svim kategorijama vrlo lošeg otpada, a da Ekoplus nije, nije napravio temeljno izvješće kako će to utjecati na podzemne vode i kako će to utjecati na tlo. Ovu odluku su suda pozdravljamo i očekujemo da se ova odluka suda počne provoditi čim prije, odnosno kad je svi nadležni dobiju i službeno, otpravak sa suda je krenuo, ali je još nisu svi dobili, očekujemo da će je dobiti kroz 15 do 30 dana i da će onda Županijski centar za gospodarenje otpadom Marišćina biti zatvoren. Ono na što smo također ponosni jesmo da smo mi u Viškovu odgovorni građani i da smo ukazivali otpor početka da taj centar loše gospodari otpadom, ne gospodari protuzakonito, nismo bili samo e, grupa ljudi koji je jako bučna i jako glasna, mi poduzimamo od početka i sve pravne korake, ali evo vidite i sami da je hrvatsko pravosuđe jako sporo, za, za, ovaj, za ovaj slučaj trebalo je pet godina, mi smo digli još mnogo tužbi kako bi, kako bi se sa gospodarenjem otpadom i u Viškovu i u Primorskog primorsko županiji i u cijeloj Republici Hrvatskoj počelo gospodariti zakonito i na kvalitetan način. Evo i uspjelo vam je nakon toliko vremena. Drugi korak je da svi nadležni taj centar i zatvore čim dobiju ovu odluku e, upravnog suda i službenim putem. Napomenuli smo da smo pozvali i vlasnike i zapravo i tvrtku e, koja, upravlja centrom, pa kako komentirate, evo, samo ste zapravo članice udruge došle ovdje, nitko se nije pojavio niti županije, mislim odgovorili su na mailove, to ćemo i prokomentirati sljedeće. E, što kažete na to, je li to zapravo opet neko izbjegavanje odgovornosti ili je čisto, možete naravno, ili je to čisto, ljudi nemaju vremena, petak je puno posla. Da, petak je puno posla. E, dakle, ovako, ja bih htjela napomenuti, mislim, s obzirom da smo imali u drugom mjesecu, 28.2. imali smo sastanak sa ministrom Čorićem gdje je došao, bio je jako fair, jako ok prema nama. Dakle, dao je bio tada mogućnost dva mjeseca da pričekamo da se napravite cijevi za odplinjavanje i nakon toga sada, znači sa prekjučerašnjim 28.5. Prošlo je dva mjeseca i rekao je u roku od par dana on će se i pojaviti. Dakle, rekao je ako ne bude nikakvog napretka da se ide u zatvaranje. To jest u zatvaranje do sanacije. E, smatramo da će se on to i pojaviti i da će to napraviti. Ja sam evo unatrag par dana, kad je, zapravo onaj dan kad je stigla e, odluka Upravnog suda da e, ne postoji mogućnost daljnjeg rada radi okolišne dozvole Eh, taj isti dan pisala sam ministru Čoriću eh, s time da sam mu doslovce ono rekla elegantno mu je sada u biti momena s obzirom da nije da nije prošla prošla okolišna dozvola da sada elegantno može doći i zatvoriti na temelju tog dokumenta Marišćinu. To bi bilo sada Nadajmo se uskoro. Vrlo uskoro. I da će se to i dogoditi. Na koncu ministar je i poslao e, svoju obavijest, jel tako? Tako je, koju ćemo mi evo i pročitati. E, pa, ja bi se, pardon, samo mhm, još malo nadovezala na kolegicu, na gospođu Marinu. Sramotno je da danas nitko od odgovornih nije pristao da dođe u ovu emisiju. Oni gospodare sa tim centrom nezakonito. Očito da ih je sram i sramota što i kako rade, jer na odluku Upravnog suda, znači koja je pravovaljana, netko je trebao doći od svih mjerodavnih ovdje i očitovati se zašto godinama rade nezakonito i moj, moj, je stav, stav da ih doistinu i može biti sramota i da je vrlo neodgovorno prema javnosti što nemaju hrabrosti nakon toliko godina nezakonitog rada da dođu pred ljude, da dođu pred javnost i da kažu što to i na koji način rade, a što je i potvrdio Upravni sud. Pa tu bi se mogli evo i nadovezati, baš evo e, župan, znači županija je najveći vlasnik Ekoplusa zapravo Evo, krenut ćemo e. redom, pa ćemo Ali on je izjavio, kad je došao ministar Čorić, mislim, on se osjeti uvređen. Ja, ja sam njemu to i napisala, da se osjeća kao malo uvređeno dijete, jer je rekao Čorić kako je došao, tako neka i zatvori. Obersnel sa izgradnjom sada sortirnice, šta je izjavio kad su se ljudi bunili, zašto, ovaj, da li će sada njima smrditi, ne? On je jednostavno rekao sav neadekvatni otpad i dalje će ići na Marišćinu. tako Evo mi smo imali, da se ja nadovežem, e, naravno mi smo zamislili ovu emisiju kao raspravu gdje bi e, razgovarali zapravo o sudbini, to je i tema sudbina Marišćine nakon mhm. odluke suda. Mi ćemo sada pročitati što su odgovorili e, odgovorni oko Marišćine, pa ćemo početi od ministarstva da se nadovežemo. Osim službenog maila gdje smo ih po pozvali u emisiju ili da se na neki način nam e, odgovore na neka od pitanja. Evo ja ću pročitati dio maila našeg. S obzirom na to da je Upravni sud u Rijeci 23. svibnja poništio rješenje o okolišnoj dozvoli Marišćine, a koje je izdalo Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, zanima nas koje su sljedeće mjere ministarstva koje je već prije najavljivalo zatvaranje Marišćine. Ministarstvo odgovara, e, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike do sada nije za primilo pisani otpravak presude. Kada ministarstvo zaprimi presudu, kao i do sada, postupit će prema odluci suda s poštovanjem Republika Hrvatska itd. itd. Ministarstvo još nije dobilo odluku suda. Što se dogodilo u, imate li možda neka saznanja što se dogodilo u tom, u tom periodu uopće od odluke do sada da još uvijek ministarstvo nije dobilo nikakvu odluku? Pa to je, služ, to je službena procedura. Otpravak mhm. sa suda ide negdje u 15 dana. Mi se duboko nadamo da, da će u 15 dana presudu dobiti svi relevantni, da neće se trebati slati nikakve požurnice sudu da sud čim prije napravi taj, napravi taj otpravak. Dobro. Znači, e, rješenje presuda u ovome momentu putuje do nadležnih. Nadamo se da će stići čim prije. Svijeta. Da će stići čim prije. <laughs> E, prebacujemo se na Eko Plus, e, koji su se zahvalili na pozivu i koji izjavljuju da trenutno su u procesu imenovanja novog predsjednika uprave Eko Plusa, a trenutne aktivnosti usmjerene su isključivo na završetak projekta otplinjavanja i redovno funkcioniranje centra. Zatim smo mi proslijedili još nekoliko pitanja. Kako komentirate odluku Upravnog suda koji je poništio rješenje o okolišnoj dozvoli i prema toj odluci Marišćina bi zapravo trebala biti zatvorena, hoće li do toga doći. Prema posljednjim informacijama sustav za otplinavanje trebao je do jučer biti gotov, znači do 35. u kojoj fazi danas nismo dobili nikakav odgovor. Kako je moguće da da oni rade na, no, i dalje pokušavaju raditi na tome da će normalno funkcionirati centar ako je on ako je donesena odluka da on zapravo ne smije raditi. Pa u biti oni eh, rade po svojem, eh, ne razmišljaju o tome da, da uništavaju zdravlje mještana gore, isto tako ne razmišljaju o tome da je potrebno konačno i zatvoriti. Mislim, kamioni idu svakodnevno po 30-40 kamiona, a da ne govorim o onim koji su šleperi, koji su zablindirani, a kada se vozite iza njih smrdi kao baja po ljeti. Prema tome i kako se vozi dalje. Zadnji intervju koji sam imala gore na Marišćini sada prošli petak za Novu TV, Dakle, e, dio Dvije trećine jesu pokrivene i vide se cijevi van, ti dimnjaci, Međutim, jedna trećina koja dolazi skroz do ceste, dakle ima mrežu da ne bi taj otpad išao preko, dakle to se dovozi konstantno. Tu se vidi i plastika i bio otpad sve. Jata Galebova su gore, znači definitivno da je bio otpad i dalje u miješanom otpadu. Prema tome, mislim, oni se ne drže nikakvih odredbi i ne fermaju ništa. Mislim da pače, pa deći još uvijek i u potpisu prema tome o čemu pričamo. Županija se jednostavno ograđuje od svega i govori da su gradovi i općine nadležni, za dalje. Županija kao najveći vlasnik, ona je nadležna. Isto kao kad bi vi prodavali kuću i e, vaš muž ne da. Da li bi vi uspjeli prodati kuću ako vaš muž ne da koji je isto suvlasnik te kuće? Ne bi, jel tako? Tako Isto tako, znači ako je županija najveći vlasnik, to sam ja županu i napisala, međutim nikad odgovora nije došlo. Ako je županija najveći vlasnik, ne može na taj način se ponašati da jednostavno prebacuje lopticu na županije, na, na općine i na gradove. Evo, naša općina, šta naša općina radi? Na silne mailove koje im se piše, koje, gdje se traži od njih da postupaju po nečemu od, radi te Marišćine. Mislim, jednostavno nikad odgovora nema. Tako i mi nismo dobili odgovor, također smo poslali i načelnici i e, zamjeniku i još e, ne, određenim sektorima koji su zaduženi za, za zapravo mhm. očuvanje okoliša Još bi u općini, u, općini e, Viškovo, no odgovora nije bilo kao ni iz čistoće, odnosno bio jedan kratki poziv, mhm. ali dalje od toga nije Evo vam vezano, vezano za čistoću, Dakle, zadnji njihov prospekt pročitala sam, nisam bila ljena pročitati, Dakle, to je e, kad se govorilo i o bio otpadu, ne? Ja sam imala e, jednom upad Kukuljanki u, na radio reci kad je gugutala o čistoći, o tome, o spremnicima, o spremanju stakla, papira i sve moguće. Sve je to lijepo je izdeklamirala. Upala sam u emisiju i pitala sam ju da ne spominje bio otpad. Šta je s bio otpadom? I ona je mrtvo hladno rekla, pa to spada u miješani otpad. Ja od kad miješani, u miješani otpad pa spada i bio otpad? Kaže, to pitajte Ekoplus. Dakle, to je odgovor jedne direktorice čistoće. A sada u najnovijem prospektu njihovom, da stalno govorimo da je potrebno, ako ništa drugo, još dok nije bila odluka donesena upravnog suda, da se bio otpad odvaja i da se napravi kompostana. Dakle, da se konačno to počne da mi svi odvajamo gore. Kod nas ne postoji bio otpad. Mi nemamo ni kante za smeće. Ja, ja se narugušim kad čujem smeće. Ali u tom prospektu, mislim, to me je zgrozilo kad sam pročitala da bio otpad ide zajedno sa miješanim otpadom u velike kante. Pa evo ja bi se i dalje nadovezala na kolegicu. Sve, sve, što, sve što smo sada rekli ovdje zapravo potvrđuje koliko je Republika Hrvatska neuređena država i zbog toga što je neuređena, nesigurna za većinu građana koji u njoj žive. U Hrvatskoj je donesen zakon o održivom gospodarenju otpadom. Republika Hrvatska je trebala već odvajati sve sirovine iz otpada, a najznačajnije je da se odvaja bio otpad. Od 2000 2020. godine Hrvatsku čekaju skupi penali zbog neodvajanja otpada, ministarstvo ništa ne čini, županije ništa ne čine, općine i gradovi ništa ne čine, komunalna društva ništa ne čine. Da se krene odvajati sa otpadom, naročito sa biootpadom, penali će biti jako veliki, političari znači koji vode sve to je, je u nadležnosti politike gospodarenja otpadom bez imalo grižnje savjesti te će penale prebaciti na svoje građane. Zato jer penale dobiva Republika Hrvatska, a oni se plaćaju decentralizirano. Ovo sve potvrđuje zato što se ne gospodari s otpadom, koliko smo neuređeni, koliko imamo neodgovorne politike u svim segmentima društva i to sve ide samo na štetu nas građana. Mnogi se zbog toga i iseljavaju tu dolazimo i do toga da je zapravo i sama okolišna dozvola koja je neki dan e, zapravo poništena. Jedan strašno važan dokumentat. To je dokumentat vrlo, vrlo važan. znači, e, centar je pušten u rad bez temeljnih dokumenata kao da na tehničkom pregledu pustite vozilo bez kočnica da ide u promet. Tako, znači zapravo je doneseno nekako brzo pleto, e, ne, nepromišljeno, neprocijenjeno, bez nekih većih... Neodgovorno. neodgovorno. Doneseno je neodgovorno na štetu građana, na štetu e, krajolika, na štetu cijele zajednice. A kakva je tehnologija na Marišćini? Već smo se tu dotaknuli, evo, bio otpad i neke nekih tih tema. E, znači, nešto zapravo ne funkcionira u skladu sa suvremenim nekim tehnologijama. Marišćina vam je čisti deponij da čisti deponi kao što je bio nekad i e, deponij biševat. Tamo dolazi pomješano smeće, po hrvatskim zakonima otpad se mora odvajat, znači ne odvaja se, dolazi pomješano smeće. U tom pomješanom smeću imate i opasnog otpada jer nema nikakve kontrole u svim ovim kantama jer se unutra bacaju i boce od acetona i pelene infektivnog materijala i farbe za kosu i acetoni i tako dalje dolazi sve pomiješano smeće zajedno sa opasnim otpadom. Razlika između starog smetlišta Viševac i novog smetlišta na Marišćini je jedino u tome što se to pomiješano smeće, e, melje. Da dobijete veću površinu gdje ćete vi odlagati odlagat, da, da odlagat smeće. Evo malo me zaprepašćuje zapravo sve ove strane, e, sve ove stvari na nekoj ekološkoj razini i tu mi dolazi jedno pitanje podzemne vode E, postoji li mogućnost da su one već zagađene? Sad mi je više glupo pitat e, hoće li se zagaditi, je li to već sigurno u nekom procesu? Pa vrlo lako moguće. Ovakvi centri za gospodarenje otpadom gdje vi odlažete pomiješano smeće u, na kraškome terenu gdje ima jako puno vode, samo neodgovorni mogu gatat da jednog dana neće biti velikoga zagađenja. I to više nije samo problem općine Viškovo, nego zapravo cijele, cijele regije. To će postati problem cijele regije. Marišćina se puni dvije godine. Zamislite ako se zamisle, e, ako se nastave ovakve količine pomješanog smeća dovoditi narednih 20 do 40 godina. Cijela Primorsko-Goranska županija je ugrožena. Prokomentirat ćemo sad jedan događaj e, koji se dogodio nedavno, ne ovdje kod nas, e, nego u malo dalje. 25. svibnja na odlagalištu smeća nedaleko, nedaleko od Topolovca na deponiju mješovitog komunalnog otpada došlo je do požara koji se ubrzo proširio na deponiji plastičnog otpada. Prema izvješću policije izgorjelo je oko 2700 tona balirane plastike. Kako stoji u izvješću policije, nitko nije ozlijeđen, te nije došlo do ugrožavanja zdravlja ljudi i okoliša, a požar je izbio zbog samozapaljenja otpada nataloženog dugogodišnjim odlaganjem raznog smeća. U vrijeme požara Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije preporučilo je stanovnicima u neposrednoj blizini da zatvore prozore i zadržavaju se u zatvorenim prostorima. Meni dolazi evo jedno pitanje kako je moguće da u policijskom izvješću stoji da nije ugroženo zdravlje ljudi i okoliša, a u isto vrijeme imamo jednu obavijest koji kažu nemojte izlaziti iz kuće. Tu opet nešto zapravo, zapravo ne štima i zapravo opet je kontradiktorno jedno drugome. Muljenje. Mislim, tu je e, ovako baš e, vezano za sve to. E, ja sam u jednom navratu, ne u jednom, dva ili tri puta pisala sam ministru Kujundžiću, znači koji je ministar, ministar za zdravlje. I tražila sam od njega da da svoj komentar ili da uputi komisiju na Marištinu s obzirom da mi čim zagrije sunce mi zatvaramo hermetski prozore i vrata, imamo smetnje sa disanjem, e, ne možemo izaći. Na primjer, evo sad kad počne lijepo vrijeme, toplo vrijeme, mi nećemo pred večer izaći pred kuću, nego kad osvježi mi ćemo se zatvarati unutar jer sav smrad smarišćine ići će nama u naše kuće. Tražila sam tada od ministra Kujundžića da li je poslao kakvu komisiju i da li se nešto poduzima. Znate koji odgovor sam dobila? Odgovor njegov je bio, ne spada u moju domenu i proslijedio je mail Ministarstvu za okoliš. To je prvenstveno. Nakon toga, bila sam jedan dan u ambulanti, šta me je ponukalo? Bila sam u ambulanti, dakle, dosta ljudi je ispred čekalo i sad slušam, normalno, mislim, šta ću raditi, slušam, ne da mi se buljit u, u mobitel. <laughs> Eh, od osam pacijenata koji su bili ispred mene, dakle petero koji su govorili o karcinomu, jedan umro. Jedan brašni par uspio je, nadaju se da su se izliječili od raka jer više ne idu na kemoterapije. Treći e, kaže upravo kreće na kemoterapije. Mislim, e, taj moment ja sam jednostavno pomisla, Bože, da li je to moguće? Mi razmišljamo o otrovima, o smradu, ali razmišljamo kao pa nije to još ono toliki stadij da je to došlo do nas. Međutim, to me je ponukalo da idem pisati registru za rak. Od registra za rak, dakle, imaju zadnje podatke 2016. godinu. I još se tvrdi da spadamo u Europu, u Europi kao među boljim statističkim podacima. Jer dobro što je sa 2017. 2018. Ja, e, želimo usporediti jer na koncu taj temelj Znači, postotak oboljelih, ne umrlih. Umrle sam dobila 47 umrlih na Viškovu u roku od godinu dana, da je i to isto veliki podatak. Ali oboljeli su bitni. Oni koji se bore, dakle koji ne razmišljaju, mještani jednostavno ne razmišljaju na taj način. Rečeno mi je da se taj podatak ne može dobiti, a taj podatak je isto tako jako bitan jer bi tim podatkom, možda još i prije, dobro sad smo uspjeli sa odlukom ovom okolišne za zatvaranje, ali da nije. Ja sam išla upravo tom idejom da sa podacima o raku da uspijemo dokazati koliko je trovanje prisutno i koliko, koliko je štetno. Ne? Međutim, eto, taj podatak, nažalost. Spomenuli ste muljanje, mi smo spomenuli ovdje pa isto neka iz, izvješća. isto tako, muljanje vam isto tako postoji od strane Zavoda za javno zdravstvo, jer interesantno. Kad god, spomen, kad god smrdi, e, normalno svi smo već naučeni, ono ko roboti idemo gledati na, na e, Zavod za javno zdravstvo da vidimo podatke sumpor vodika i e, ovog PM10, to je ugljiko monoksid, no? ugljični monoksid. Dakle, to su čiste kancerogene čestice koje direktno u pluća pro, idu. E, od prebačaja mi smo u ovoj godini, znači samo za ovu godinu od 1.1.2019. do današnjeg dana imali 282 prebačaja već od dozvoljenih 24 godišnje. Mi 282. Da je uporno nam se tvrdi i tumači da to nije otrovno i da nije štetno po naše zdravlje. Kad god su povećani parametri, onda Stanica jednostavno ne radi, prazno je, nema, nema nikakvih podataka. Onda se drugi dan pojave da više ne vjerujemo da li su stvarno bili ti podaci ili ne pisalo se i Zavodu za javno zdravstvo. Mislim, oni imaju svoju priču, oni se drže svojih parametara, ali u 2018. godini mi smo u drugoj kategoriji čistog zraka. Kuće se više ne mogu prodavati. Gore već kuće, metar kvadratni kuće možete dobiti za 1038 eura. Preko 150 kuća je već u prodaji. Preko 150. Pa zar ćemo se mi iseliti zato da bi gore Marišćina opstala. Tražimo samo ono što je naše pravo. Pravo na čisti zrak i zdrav život koje na koncu ima čitava Hrvatska po ustavu, ne samo Hrvatska, cijela, cijeli svijet. Samo mi nemamo na to pravo jer se svi oglušuju nažalost se oglušuju. A, ovakvih primjera je bilo i diljem Hrvatske, znamo i slučaj u Karlovcu, u Splitu, Bjelovaru, Križevcima, u ostalim gradovima. Pa i pokazuju se zapravo takvi centri kao jedan promašaj. A čemu inzistiranje da takvi centri onda zapravo opstanu. Zašto se inzistira ako vidimo da ne funkcionira? Ne funkcioniraju za stanovništvo koje žive u neposrednoj blizini, a zapravo će se sad pretočiti možda i na cijeli grad. Zato jer politika u biti kreira naše živote. Jer oni koji su gore ne razmišljaju o nama, običnim smrtnicima. Politika je stvorila i Marišćinu, politika stvara kompletno sve centre, Ko, što sad isto još kani devet centara otvori. Ne razmišljaju, oglušuju se na sve. Sad da li ćemo isto uspjeti konačno i sa tom odlukom? Hvala Bogu da je konačno ministar da je dao na pismeno sada, da kani zatvoriti. Ja sam u njega i prije vjerovala. Ali sada sa ovim, da sa odlukom stvarno, sa rješenjem da kani i kani zatvoriti, konačno ćemo možda ipak odahnuti, konačno možda ćemo početi disati normalno i živjeti normalni život. Da se malo i kisika pojavi. Na, Upravo to. Da možemo pred večer izaći pred kuću, da možemo sjest, da možemo po noći ono što smo u školi učili. Uz otvorene prozore se spava, jel tako? Imate skromne želje zapravo. Jel tako da imamo? A još nešto, da smo mi u biti sretni gore, mi marčejci. A znate zašto? Ovaj cijeli svibanj je kiša padala, pa mi smo bili sretni zato jer nama nije smrdilo, mi smo spavali uz otvorene prozore. Šta nije to tragedija da u svibnju mjesecu ljudi su sretni kad pada kiša. To je tragikomično. Da, zbilja. Svima kiša smeta, jedino, jedino da je kiša poželjna. Tako je. Ima raznih pjesmica za prezivanje kiše, možda ćemo se svi udružiti i e, prezivati kišu, ali nadamo se da će i odgovorni ipak napokon i preuzeti odgovornost, pa ćemo i zaključiti e, zapravo e, naš današnju raspravu, odnosno samo razgovor, komentirali smo više, pa smo, evo, ostaje jedno pitanje što se ostavlja onda budućim generacijama, nekim mlađim, evo, ja se isto razmišljam je li u Rijeci pogodno ostati ako, se, ako će se i na cijeli grad proširiti i tu spominjemo i zagađeni zrak i podzemne vode, što ostavljamo mlađim generacijama. Srećom vi se borite pa se nadamo da, se, da ćete se izboriti za to da, da, da se to poboljša. Ja bih rada da Mirna to odgovori. Otvoreno i iskreno rečeno Eh, sramota je lokalnih političara Primorsko-goranske županije da su ovako neodgovorni prema svojoj djeci, prema budućim naraštajima i da samo zbog svojih dnevnih interesa, a oni su uglavnom da čim manje rade, a da čim bolje profitiraju, u zalog za budućnost ovome gradu, ovoj županiji ne ostavljaju ništa dobroga. Eh, voljela bi kada bi građani počeli uviđati koliko imaju neodgovorne, lijene, bahate i nezainteresirane političare kojima uopće nije stalo do budućnosti niti ove zajednici, niti njihove djece. Njihova je odgovornost što mi u 21. stoljeću gospodarimo s otpadom kao da smo još gore nego da smo u srednjemu vijeku. Kada se to sve pomiješano odlaže, samo 6 do 10 km iznad rijeke, iznad izvora riječine, znači imamo riječinu, s druge strane imamo more od kojeg živimo od turizma. Moja je poruka njima, gospodo, probudite se i počnite raditi. Nemojte biti ljeni jer vama je na ovakav način da se sve baca u jednu kantu i da onda to s kamionima vozite na jednu drugu lokaciju, u ovom slučaju to je kod nas na Viškovo na Marišćinu, je vama je to najlakše, nemojte raditi na takav način. Mladi ljudi zaslužuju da imaju bolji život, a mladi ljudi, ja vjerujem, kad bi se moglo maknut, sve te ljude sa tih njihovih pozicija napravili bi u mjesec dana sustav gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj od kojeg bi svi građani imali i tekako velike ekonomske i ekološke, e, i ekološke koristi. Prema tome radite ili se maknite da mogu novi mladi ljudi učiniti nešto jer sam sigurna da bi to učinili u vrlo kratkom roku puno bolje od njih. Hvala što vjerujete mladim ljudima. Jako sam zahvalna da postoje ljudi koji se bore, koji nisu odustali i e, htjela bih vam zahvaliti što ste gostovali evo u našoj emisiji koju smo evo nedavno pokrenuli, koja se tiče ekoloških pitanja. Marišćina je zasigurno jedno veliko eko pitanje ovdje u Rijeci. Hvala Mirna, bila je večeras Hvala. Mirna Međimoreć, članica nadzornog odbora eko kriznog stožera, vijećnica u općinskom vijeću općine Viškovo te Marina Graton Gulin, građanska aktivistica u općini Viškovo, glas naroda. Hvala vam puno. Nadamo se da će se ova odluka prihvatiti. Žao mi je što pozvani i županije, iz grada, iz Eko Plusa i iz Čistoće nisu došli, da zapravo svi zajedno raspravimo, možda dođemo do nekog zaključka, ali evo mi smo prokomentirali što smo dobile. Hvala vam puno i sretno u daljnim borbama, nadam se da će ih biti što manje. Hvala vam lijepo i lijepi pozdrav s ovim i želimo još puno uspjeha i puno takvih akcija jer na mladima svijet ostaje. Hvala puno. Hvala vam.